Hoy salgo para el baile en la 5Q. Con 2Q se ponen bien pu. Si te cruzo en la pista, fuiste tú. Me pongo moza y Shin, corte Goku. Hoy, salgo pa'l baile en la 5Q. Con 2Q se ponen bien pu. Si te cruzo en la pista, fuiste tú. Me pongo moza y a Shin, corte Goku. En el medio de la pista estoy curtiendo mi mambo. Tengo el baile prendido, la botella llegando. Soy en el cuello de lejos brillando. Y cuando suena este ritmo, ella lo va bajando. Y más. Fua, guacho, es una banda. De, déjame mami, soy el que te lo mete. Cuando yo usaba caquito y rodete, ahora está grandito, adiós a juguete, juguete. Déjame norete, mami, soy el que te lo mete. Cuando yo usaba pa'l baile en la 5Q. Con 2Q se ponen bien pu. Si te cruzo en la pista, fuiste tú. Me pongo mosa y ashin corte Goku. Hoy salgo para el baile en la 5Q. Con 2Q se ponen bien pu. Si te cruzo en la pista, fuiste tú. Me pongo mosa y Shin, corte Goku. Botellas bajan en aviones. La guacha para arriba los sillones. Prendo par de Lo el toque y la presión, así que ajustense los timbos